beba lingvo funccias mond scale same bone. Cun beboi plencresculoi parolas alie, cae tio ocasas en la tuta mondo tia maniere, ciel tion montras nova studajo. Tiu beba lingvo caracterizigas transculture per la samae acusticae etsoi, cae homoi ecconas tion se son esprimo estas directata al beboi, ancau se ili ne comprenas la lingvon. Pli alta son nivelo, troa accentado de la vocaloi, cae mal rapide parolatai simplai mallongai frasoi. Ce la interago cun suc infanoi, homoi modifas sian lingvajon, lau maniero, pri ciu ili intuizie supposas, Che gi subtenas la comunicadon. La studaggio la beba lingu efficas crome positive al evoluo de la linguo de la infano. La actual studaggio, qui estis publi in faca giornalo, montras che beba lingu do la variagio de linguo qui estas usata directe al suc infano e kai en linguistico oni nomas tion in directata parolado, estas transcultura fenomeno. Cent sestec quin parol registrajoin, el dudec unu culturoi, sur ses continentoi, collectis psicologo de la Harvarda Universitato, cun quartec capa internazia te amo. La parol specimenoi devenis exemple de loggiantoi de la urboi Pechino en Cinio, de Cracovo en Pollando, de Turku en Finlando, Toronto en Canado, cae Wellingtono en Novzelando. Crome de membroi de Africae popolgrupoi, ciel la Hadza en Tanzanio, cae la Mdengiele en Congolando, de culturoi en la regionoi de la Andoi en Sudamerico, cae de insuloi en la suda Pacifico, cae crome de dectuo da aliai culturoi. Helpe de computilai analizoi, la stientistoi prilumigis, je ciu grado registrajoi, ciui estis directatai al beboi, distingigis de registrajoi, ciui estis directatai al plencresculoi. Ili trovis dec unu malambiguain etsoin. Tiel exemple la son coloroi de la vocioi estis pli purai, la son niveloi pli altai, cae la cantadoi pli mallautai. Ciel sequan passion la teamo audigis la registrajoin al pli ol quindec mil homoi el cent octec sep landoi. Quan la test personoi havis tutte malsamain lingvain fonoin, ili povis laula stutajo giuste pritaxi, ciui registrajoi estis directatai al beboi cae al infanetoi. La resultoi de la prilumigo contribuas al pli bona compreno de la homa lingvo, scribas la autoroi de la studaggio. Ciel homoi modifas sian lingvan esprimon directe al beboi, tio lau ili estas transculture unuezza, cae ec conebla anca por exteruloi. Oni povas anca supposeti che transcultura funccio estas decida por la evoluo de la lingua variajo beba lingvo. Ciel exemplon citas la autoroi che la maniero ciel ge patroi parolas con siai infanoi, same ciel la cantado de endormigai cantoi, havas tranquilligan efficon suffice da interculturae provagioi portio, che beba lingua evoluis sur base de comuna funccio, tamen ancorau ne disponeblas.